يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين Wakana Allahu ghafuran rahima. Ewe nabii, waambie wake zako na binti zako na wake za waumini wajiteremshie nguo zao. Hivyo ni karibu zaidi kuweza kutambulikana wasiudhiwe. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. La illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kama wanafiki na wale wenye maradhi nyoni mwao na waenezao fitna katika Madina hawatoacha basi kwa yakini tutakusalitisha juu yao kisha hawatakaa humo karibu yako ila muda mchache tu ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا wamelaanika popote watakapoonekana watakamatwa na watauliwa kabisa. sunnata llahi fil ladhina khalaw min qablu wa lan tajida li sunnati llahi tabdila, hii ni ada ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa kwa wale waliopita zamani wala hutapata mabadiliko katika ada ya Mwenyezi Mungu. Yasalukan nasu anis saati qul innama ilmuha inda Allah wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, watu wanakuuliza habari ya saa, sema ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu, na nini kitakujuvya, pengine hiyo saa iko karibu. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا Hakika Mwenyezi Mungu amewalaani makafiri na amewaandalia moto na uwaka kwa nguvu. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا Watadumu humo milele. hawampati mlinzi wala wa kuwanusuru. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, siku ambayo nyuso zao zitapinduliwa pinduliwa katika moto watasema laiti tungelimtii Mwenyezi Mungu na tungelimtii mtume. Waqalu rabbana inna أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا Na watasema, Mola wetu mlezi, hakika sisi tuliwatii bwana zetu na wakubwa wetu, nao ndio waliotupoteza njia. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا مولا ويتم لزي وابيوا وعذاب مرمبيلي نولاني لانا كوبا الله أكبر الله أكبر لا nabii Waambie wake zako na binti zako na wake wa waumini wateremshe nguo zao juu ya mili yao na wakivaa namna hii ni afadhali na wanaelekea zaidi kujulikana na kwa hivyo wasipate kuudhiwa. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kumrehemu mwenye kuacha madhambi yake. Ninaapa ikiwa hawataacha hao wanafiki na wenye maradhi katika nyoyo zao na wanaoeneza habari za uongo katika Madina Habana shaka nitakusalitisha juu yao kisha hawatabakia kuwa karibu yako ila kwa muda mchache tu. Hao wanastahili laana na kufukuzwa kila watakapopatikana wakamatwe na wauliwe moja kwa moja. Mwendo wa Mwenyezi Mungu mtukufu tangu zamani kwa waliokuwa wakiwafanyia unafiki manabii na mitume na wakiasi ni kuwa huwa wa kila wanapokutikana wala mwendo wa Mwenyezi Mungu haugeuki. Watu wanakuuliza lini itasimama saa ya kiyama. Waambie hao hakika ujuzi wa wakati wake uko kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Na nini kitakujuvya? Pengine wakati wa kusimama saa ya kiyama upo karibu. Hakika Mwenyezi Mungu amewafukuza makafiri kwenye rehema yake na amewatengenezea moto mkali mno. Hawatatoka humo kabisa hawatampata wa kuchukua dhamana ya kuahami wala kuwatetea. Siku zitakapogeuka nyuso zao motoni kutoka hali hii kwendea hali hiyo, wakisema kwa majuto, laiti kuwa sisi tulimtii Mwenyezi Mungu na tungelimtii mtume. Na watasema, Mola wetu mlezi, hakika sisi tuliwafuata maraisi wetu na wakubwa wetu katika kukataa wewe na mtume wako. Na wao ndio wakatutenganisha mbali na njia iliyonyoka. Mola wetu mlezi, wajalie adhabu yao iwe mardufu na uwafukuze kwenye rehema yako kabisa kwa kadri ya madhambi yao na makosa yao.